Išeimo knyga 29 skyrius Tai darysi, kad išventintum juos būti mano kunigais. Imk iš bandos veršę ir du avinus, be trūkumų, neraugintos duonos ir nerauginto ragaišio, suvilgito aliejumi. Taip pat neraugintų papločių, apipiltų aliejumi. Visa tai pagaminsi iš kvietinių miltų. Sudėjęs juos į pintinę, atneši pintinėje kartu su veršiu ir dviem avinais. Arona ir jo sunus pastatysi prie susitikimo palapinės įėjimo ir apiplausi juos vandeniu. Paimsi drabužius ir apvilksi Aroną drobinę tuniką efodu uždėsi krūtinės skidelį ir sujuosi juostą. Jam ant galvos uždėsi kunigišką mitrą, o ant jos šventąją plokštelę. Tada paimsi patepimo aliejų ir išpilsi ant jo galvos, jį patepdamas. Pakvietęs Arono sunus, apvilksi juos drobinėmis tunikomis, apjuosi juostomis uždėsi kunigiškus gobtuvus ir jie tarnaus man kunigais per amžius. Ir tu pašventinsi Aroną ir jo sunus. Atvesi veršį ties susitikimo palapine. Aronas ir jo sūnus uždės jam ant galvos rankas. Jį papjausi viešpaties akivaizdoje prie susitikimo palapinės įėjimo ėmęs veržio kraujo, patepsi savo pirštu aukuro ragus. Likusi kraują išliesi prie jo papėdės. Imsi visus vidurių taukus, kepenų tinklelį, abu inkstus, jų taukus ir sudeginsi juos ant aukuro. Veršio mėsą, odą ir mėšlus sudeginsi lauke, už stovyklos nes tai yra auka už nuodėmę. Imsi taip pat aviną, ant kurio galvos Aronas ir jo sūnus uždės rankas. Jį papjovęs, jo kraują šlakstysi aplink aukurą. Patį aviną sukaposi į gabalus, apiplausi jo vidurius ir kojas ir uždėsi kartu su mėsos gabalais ir galva ant aukuro. Sudeginsi ant aukuro visą aviną. Tai yra deginamoji auka, malonus kvapas viešpačiui. Imsi ir kitą aviną, ant kurio galvos Araonas ir jo sūnus uždės rankas. Jį papjovės, jo krauju patepsi Araono ir jo sūnų dešinę ausį, dešinės rankos nykštį ir didįjį dešinės kojos pirštą. Likusi kraują šlakstysi aplink aukurą. Krauju nuo aukuro ir patepimo aliejumi apšlakstysi Aroną ir jo rubus, sunus ir jų rubus. Ir bus pašventintas jis, jo drabužiai, jo sūnus ir sūnų drabužiai. Tada imsi avino taukus ir uodegą vidurius dengiančius taukus, kepenų tinklelį, abu inkstus su jų taukais ir dešinį petį, nes tai yra išventinimo avinas. Vieną duonos kepalą, aliejumi apšlakstytą ragaišį, paploti iš neraugintos duonos pintinės, padėtos viešpatės akivaizdoje, ir viską padėjęs ant Arono ir jo sūnų rankų pašventinsi, siubuodamas viešpatės akivaizdoje. Visą tai paimsi iš jų rankų ir sudeginsi ant aukuro, kaip malonaus kvapo deginamąją auką viešpačiui. Iš avino, kuriuo bus išventintas Aronas, paimsi krūtinę ir ją pasibuosi viešpatės akivaizdoje. Tai bus tavo dalis pašventinsi aukos krūtinę ir petį, kuriuos atskyriai iš avino, Aronui ir jo sūnums. Tai bus Arono ir jo sūnų amžinoji dalis iš Izraelitų, nes tai yra padėkos aukos, kurias Izraelio sūnus atneša viešpačiui. Šventą Arono apdarą paveldės jo sūnus, kad jame būtų patepti ir išventinti. Septynis dienas juo vilkės tas jo sunus, kuris jo vieton bus paskirtas kunigu, kuris eis į susitikimo palapinę tarnauti šventykloje. Išventinimo avino mėsą išvirsi šventoje vietoje. Aronas ir jo sūnus valgys ją ir pintinėje esančią duoną susitikimo palapinės kieme. Ir jie valgys tai, kad būtų atliktas sutaikinimas, kad jie būtų pašvesti ir išventinti. Niekas kitas negali to valgyti, nes tai šventa. O jei liktų pašvestos mėsos ar duonos lygi ryto, liekanas sudeginsi. Jų valgyti negalima, nes jos šventos. Visa, ką tau įsakiau, padarysi Aronui ir jo sunums. Septynes dienas šventinsi juos ir už nuodėmę kasdien aukosi veršį. Paukojas sutaikinimo auką, apvalysi aukurą, patepsi jį ir vėl pašventinsi. Septynes dienas aukosi sutaikinimo auką ir šventinsi aukurą. Jis bus labai šventas aukuras. Kiekvienas prie jo prisilietęs taps šventas. Štai ką aukosi ant aukuro. Kasdien aukosi du metinius avinėlius. Vieną avinėlį rytą, antrą vakare. Kartu su vienu avinėliu paimsi dešimtą dalį efos miltų, sumaišysi juos su ketvirtadaliu hino aliejaus ir paimsi ketvirtadalį hino vyno geriamai aukai. Kitagi avinėlį aukosi vakare, tuo pačiu būdu, kaip ir rytą, kartu su geriamąja auka, kad būtų malonus aukos kvapas viešpačiui. Tai deginamoji auka viešpačiui, aukojama amžinai per kartų kartas prie susitikimo palapinės įėjimo viešpaties akivaizdoje. Čia aš susitiksiu su tavimi ir kalbėsiu tau. Ir čia aš susitiksiu su izraelitais ir pašventinsiu palapinę savo šlove. Pašventinsiu susitikimo palapinę, aukurą ir aroną su jo sunumis, kad jie būtų man kunigais Aš gyvensiu tarp Izraelitų ir būsiu jų dievas. Jie žinos, kad aš viešpats, jų dievas, kuris juos išvedžiau iš Egipto žemės, kad gyvenčiau tarp jų. Aš viešpats, jų dievas.